บุ๊กทูเจ็ดสิบเจ็ดเซปตินสเดชมต์ เซปตินเหตุผลบางประการ สาม คาปกริสต์ทรีส ทำไมคุณไม่ทานเค้กชิ้นนี้ล่ะคะลยูสนาวัลก v เตอร์ตอร์ตู ดิฉันต้องการลดน้ำหนักค่ะ Aš turiu numesti svorį ดิฉันไม่ทาน เพราะว่าต้องลดน้ำหนักค่ะ Aš nevalgo nes turiu numesti svorį ทำไมคุณไม่ดื่มเบียร์คะ Kodėl jūs negeriate alaus ดิฉันต้องขับรถค่ะ Aš dar turėsiu važiuoti. ดิฉันไม่ดื่มเบียร์เพราะว่าต้องขับรถค่ะ Aš negeriu, nes dar turėsiu važiuoti. ทำไมคุณไม่ดื่มกาแฟคะ Kodėl negeri kavos? มันเย็นแล้วค่ะ Ji atšalo. ดิฉันไม่ดื่มกาแฟเพราะมันเย็นแล้วค่ะ Aš jos negeriu, nes ji atšalo. Yra šalta. ทำไมคุณไม่ดื่มชาคะ Kodėl negeri arbatos? ดิฉันไม่มีน้ำตาลค่ะ Aš neturiu c u k r o u s ดิฉันไม่ดื่มชาเพราะว่าไม่มีน้ำตาลค่ะ Aš jos negeriu, nes neturiu cukraus. ทำไมคุณไม่ทานซุป Kodėl jūs nevalgote sriubos? ดิฉันไม่ได้สั่งค่ะ Aš jos neusisakiau. ดิฉันไม่ทานซุปเพราะว่าไม่ได้สั่งค่ะ aš jos nevalgau nes neužsisakiau ทำไมคุณไม่ทานเนื้อคะ kodėl jūs nevalgote mėsos ดิฉันเป็นมังสวิรัตค่ะ aš vegetaras vegetari ดิฉันไม่ทานเนื้อเพราะว่าเป็นมังสวิรัตค่ะ Aš jos nevalgo, nes esu vegetaras vegetari.